Beraz, e, lehen e, eh, eskola elebidun publikoa idikitzen eh, duela behogei urte, hori ofizialki, hori e, zabaji zirkulajari esker, larrogeita, iruan, eta saran izan zen, ala, lehen e, idikitze ofiziala ondotik uh, eh, ala, eh, beste batzua ideki ziren, hori doni bane loitzunen, doni bane garazin, azkainen, urhunean, ala, izan ziren hor uh, eh, amak bat idikitze bizpairu urtez, eta ondotik, uh, eh, ala, izan dira tipi batzu ere, beste <laughs> tipi batzu sortu dira. Baitu zu, sifriak hor, berroi urte berantago, zonbat uh, klase, zonbat ikasle? Ba, beraz, lehen mailan uh, bos mila seieun ikaslean eguneko goita marra, gutxi gura bera. Bigarren mailan hor bada paltzen abarmena, he, eh, eh, dakigun bezala hor bada ustea handi bat. Beraz, bi dira mila bat eh, ikasle. Eta eskolen aldetik, beraz, uh, eh, idiki dira, beraz, hor gira, egun eta sei eh, eskola dira, ele bidun. Eta ama eskolan ere, dola zonbait urte bimila eta sortitik, uh, eh, ere proposatzen da, hori eskolaren uh, erakaskuntza azkartzeko, eta publikoan hogeita hiru eskolek hori eskaintzen dute. Ez da espaldizu ardura du zirela, ez da berrogoi urte, baina berrogoi urte berantago ikasbik zerbilan egiten du? Beraz, eh, bo, bada, izan da, eh, garapen eder bat, hori lehen urteetan bereziki, biztan dena. Gero izan da, gero apaltze bat, gero eperen sortzearekin ere behiz piztu da, eta horrein, Hala, hor senditzen da, ala ere, bon, bada, eh, bada eskaintza, ez denetan oraindik, e, hori beharko dugu oraindik garatu, eh, denetan denek para daukan dezaten eskora ikasteko, eskoraren erakuskuntzaren segipena, hori hortan eh, lan egin behar da oraindik, beraz, hala, bada eskaintza, hori behar da, eta eta bada oraindik lan gauzak egin dira eh bataila initz eta uh, eh, orainik segitu beharko bai orain ere badira batailak ikusi dut afitsak eman dituzuela hor bestelen eh, hitz uh, harturik eta da oraino gaur egun klase batzu irekitzeko komplikatua da, oino bada lan egiteko zentzu hortan. Ba, ba, oraindik oztopo hainitz, ba, ba, urteetan, eh, hori, uh, eh, eh imertsua plantian emateko orain piskate gesten du bat gulako zirkula jabehia, baina eh, hala idikitzen zat eta beti oztopoak ezkunde nazionaletik, eta, baba ba, segitu behar da borrokan, eta eginen da. Duela gutxi ere manifestaldi handi bat egin da Baionan, eh, nahi du egan eh, mobilizazioare hor dela, zenta txua izan da, nahi du, egan ere, beraz, nahikeria badela eh, hemengo jenden partetik hasteko. Ba, ba, biztan dena, gizarte, badak gizartearen galdera, manifako jera du, ala, hor jendea, prestela ere mobilizatzeko, e, hori azterketen aferan e, ere hor alaguk ere hori aldarrikatzen dugu, sustengatzen dugu ere eskaera hori, eta e, hizkuntz politika aldaketa bat ere hausarta eta baliabide gehiagorekin biztan dena eskoraren zat.